عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان bismillahir rahmanir rahim dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman taimakon sa da agajin sa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba za ka samu mai shiryawa ba a gare shi salatin Allah da daukaka da daraja su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da alayansa masu daraja da sahabbansa masu girma da waɗanda suka biyo tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi in ba a manta ba a cikin bayanin da ya gabata mun yi bayani akan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai zuwa yakin Uhud wanda muka bayani cewa wannan yaki shine mafi girman abin da musulmi suka fuskanta mafi hatsari mafi muhimmanci a cikin yakukuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi bayan yakin badar mun ce a baya annabi sallallahu alaihi wa alihi ya raba tuta zuwa kaso uku wanda aka ba Mus'ab bin Umair al-Abdari tutar muhajirun sannan kuma al-Aus daga cikin ansar tutar su aka ba Usaid bin Hudayr sannan kuma Khazraj daga cikin ansar tutar su aka ba Hubab bin Munzir to mun yi bayani cewa adadin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fitar da su mutum dubu ne kuma akwai mutum hamsin da suke akan doki kamar da ibnu qayyim ya bayani a cikin zadul ma'ad ibnu hajar ya ce a'a babu ko mutum ɗaya akan doki kamar yadda Musa bin Uqba ya faɗa a cikin wato littafin sa kamar da shi kuma ya bayani a cikin Fatahul Bari mun yi bayani ta bayan tafiya ta nisa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa an fitar da wasu matasa waɗanda karfin su da shekarun su basu kai yaki ba an mayar da su baya waɗannan matasa sun haɗa da Abdullahi bin Umar da Usama bin Zaid da Usaid bin Tuhair da Zaid bin Sabit da Zaid bin Arqam da kuma Arabatu bin Aus da Amr bin Hazm da Abu Sa'id al-Khudri da Zaid bin Harisa al-Ansari da Sa'ad bin Habba da Rafi bin Khadij da Samurat bin Jundib waɗannan su ne wasu daga cikin matasa waɗanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sa aka mai da su saboda shekarunsu da ƙarfinsu a lokacin bai kai wato a bar su a filin daga ba mun yi bayani cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya janye mutum uku daga cikin runduna ta mutum dubu wanda suka dawo bakwai. to mun yi bayani kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an isa wannan filin daga ya ware mutum hamsin gwanayen harbi Kashi-kashin jagorancin Abdullahi bin Jubair bin Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri yace jagoranci mutum hamsin su hau kan wani dutse da ake kiransa Jabalur Rumati yanzu suka hau kan dutsen kuma ya sa su fi gadi wa musulmi ta baya kada a keto musu ta baya wannan dutse yana kudu maso gabas da inda rundunar musulmi suka ja daga ruwaya ta zo daga al-Imam Ahmad da Tabrani da Imam al-Hakim daga Abdullah bin Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce musu ku tsare mana bayan mu in sun bullo mana ta baya idan kun ga muna nasara kada ku taimaka mana idan kun ga ana dauki akan mu kada ku sakko daga kan wannan dutse a bukhari kuma yazo idan kun ga tsuntsaye suna fincikar mu kada ku bar bigiran ku har sai na umarce ku tukunna haka ne idan kun ga mun karya su muna tattaka su kada ku bar inda aka aje ku har sai na aiko muku da sako tukunna kamar da imamul Bukhari ya rawaito a cikin Kitabul Jihad sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa masu tsaron rinduna ta bangaren baya aka sa Munzur bin Amr ta bangaren hagu kuma aka sa Zubair bin Al-Awwam sannan kuma aka sa Miqdad bin Al-Aswad ko bin Amru sannan kuma jagora na gaba wato aka sanya mutum ɗari su zama cewa sun tsare gaban rundunar al'umman musulmi a wajen wannan yaki mai hatsari ita kuma rundunar makka an fito da ita karkashin jagorancin Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb suma bataliya ta dama an sa ta karkashin Khalid bin Walid sannan kuma bataliya ta hagu an sa ta karkashin Ikrimah bin Abi Jahl hikimar da ta sa Abu Sufyan ya ba waɗannan matasa karfafa jarumai tsaron dama da hagu na rinjina saboda kowanne daga cikin su an kashe masa babansa a yakin Badr shi Khalid bin Walid shine dan Walid bin al-Mughira an kashe masa uba da haka wannan yaki a gare shi kamar daukan fansa ne haka ikramatu bin abi jahalin shi ma an kashe babansa abu jahal dan haka sa shi a wannan rinjina ko bashi batariya ta bangaren dama to kamar wani dama aka bashi na daukan fansa sai dai abin mamaki waɗannan matasa guda biyu daga ƙarshe sun musulunta kuma sun zo sun wa musulunci aikin da wato ainihin yake muhimmi musamman bangaren yaki da jarumta musamman Khalid bin Walid bataliyar maharba su kuma na kafirai sun sata ta karkashin jagorancin Sufyan bin Umayya bataliyan sojoji kuma an sa ta karkashin jagorancin Abdullahi bin Abi Rabi'a sannan tutar su tana hannun ko tana gidan ko tana family din Bani Abdullah wanda suka ba Talha bin Abi Talha al-Abdari ni bayani ta Abu Sufyan ya nemi raba kan musulmi ya aika wa ansar cewa su janye ba da su ake so ai wannan yaki ba su bar su da ƴan uwansu da suka fito daga Makka amma ansar suka yi mai raddi mai tsanani cewa su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a mutu ko a rai kamar yadda zuwa cikin ar-rahiqul maktub kafaran muka sun yi amfani da wani mutum mai suna Abu Amir Rahib ko wanda ake kiransa Abu al Fasi ko Abu Amir Al-Fasi wanda da sunansa Abu Amir Ar-Rahib domin ya raba kan musulmi saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin kabila Ansar sunansa Abdu Amru amma sai ake kiransa Abu Amir al-rahib daga baya musulmi suke kiransa Abu Amir al-Fasik ya dinga zuga Quraysh ya dinga zuga musulmi akan su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaye su gudu kasu yadda ai wannan yaki suna gani fa su 700 ne can kuma ga su 3000 kusan kowane musulmi daya yana yaki da kusan mutum biyar ko uku ko hudu amma dai kasa shawo kansu su yadda su yi musulunci tawaye Qurayshawa kuma a wannan yaki sun fito da mata domin su zuga maza a filin daga karkashin jagorancin Hindu bintu Utba wanda ita ma an kashe mata mahaifi an kashe mata dan uwa wacce aka kashe babanta Utbatu bin Rabi'a da wanta Walid bin Utbatu bin Rabi'a da kuma kaninta Shayba bin Rabi'a da aka Hindu a wajen wannan yaki kamar ta fito ne ita ma da niyyar daukan fansa ko kuma wato ainihin mayar da martani ga abin da aka yi mata a yakin Badar dan wasu rawaye sun zo cewa ita ta dinga jagorantar mata tana ziga su suna waka suna cewa wai habani abdiddar wai hahumatal adbar darban bi kulli battar in tuqbilu nu'aniq wa nafrish an-namariq aw tudbiru nufariq firaqun ghayru wamin tana yin wannan waka tana ziga su wai habani abdiddar wai hahumatal adbar darban bi kulli battar in tuqbilu nu'aniq wa nafrish an-namariq aw tudbiru nufariq firaqun ghayru wami da wannan kalmomi hindu ta dinga ziga mayaka akan su daure su cije su tsaya tsayin daka har su ga cewa an gama da musulunci da musulmi a wannan rana an fara yaki da fito na fito tsakanin Zubair bin Awwa da Talha bin Abi Talha al-Abdari wanda ke dauke da tuta kuma aka kashe shi bayan an kashe shi tunda tuta tana hannunsa sai dan uwansa mai suna Abu Shayba Usman bin Abi Talha ya dau tuta shi ma nan take Hamza ya kashe shi sai bayan sa shi ma Abu Sa'ad bin Abi Talha ya dau tuta Sa'ad bin Abi Waqqas shi ma ya harbe shi ya fadi ya mutu bayan sa sai Musafi bin Talha bin Abi Talha shi ma ya dauki tuta shi ma ainihin sahabbai ko Asim bin Sabit bin Afla ya harbe shi shi ma ya fadi ya mutu bayan sa sai dan uwansa mai suna Kilab bin Talha bin Abi Talha shi ma ya ɗauki tuta sai Zubairu bin awam, shi ma ya harbe shi nan take ya mutu bayansa sai Julas bin Talha bin Abi Talha ya ɗauki tuta shi ma Talha bin Ubaidillah ya wato kai masa ɗauki nan take shi ma aka kashe shi wannan ya nuna irin turjewa da Qurayshawa suka yi saboda zuga su da ake tayi musamman waɗanda suke ɗauke da tuta saboda haggori aka musu cewa kada su bari yau tuta ta kai ƙasa wannan tuta ta Qurayshawa idan ta faɗi suna ga kamar gaba ɗaya yakin ya faɗi bayan an kashe waɗancan mutane mutum shida sai wanda ake kiransa arbatu bin sharahabin ya ɗauki tuta ali bin abi talib sadauki nan take shi ma ya bi shi ya kashe shi bayan sa sai wani shuraihu bin qarib ya ɗauki tuta shi ma wani da ake kiransa quzman wato ya kashe shi shi ma sai wani da ake kiransa abu zaid amru bin abdumanaf al-abdari ya ɗau tuta shi ma da bin Hisham al-Abdari ainihin wato ya kashe shi haka dai wato mutum goma dukkan su daga Banu Abdiddar suna daukan wannan tuta amma musulmi suna kifar da su a kasa wannan ya nuna su ma irin dagewa da bangaren musulmi suka yi yaki yayi tsanani kora ta turnike sai gurnani da gunji da karajin mazaje kake ji kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin wannan hali ya zaro takobi yayi kira yace wa zai karbi wannan takobi da haƙƙinsa da duk sahabbai sun miƙo hannu sai yace fa takobin yana da haƙƙi sai wani sahabi ana kiransa Abu Dujana yace ya Rasulullah ni zan karbe shi da hakkin nasa menene haƙƙinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin wannan takobi in ka rike shi ka fille kololuwar kan kafirai muslim ya rawaito wannan hadisi sai kuma jarumta da sahabbai suka nuna musamman sayyidina Hamza wanda kafirai suka fi jin haushinsa saboda jarumta da ya nuna a yakin Badar har suka ɗauko sojan haya mai suna wahashi wanda bawa ne ga Jubair bin mut'im ya turo shi a matsayin ya ɗauki matakin kashe ɗan uwansa da aka yi kuma ya masa alƙawari idan ya kashe hamza zai yanta shi ya kuma wadata shi ɗan uwan nasa da hamza ya kashe shi ne mai suna su'aimatu bin abi to shine ya ɗauko sojan haya kan cewa in ya kashe hamza za a yanta shi kuma sannan za a bashi kuɗi shi ko wahashi ya san ba zai iya yin gaba da gaba da sayyidina hamza ba don haka sai ya fake a bayan dutse ana can ana yaki ana kai komo sai wahashi ya ɗauko mashi ya so ya harbo ko ya harbo kibiya ko ya wurgo mashi ta baya wato ya samu sayyidina Hamza wannan shine wato abinda ya jawo sayyidina Hamza yayi shahada daga cikin waɗanda suka yi shahada akwai Mus'ab bin Umair wanda shine yake dauke da tutar musulunci a wannan lokaci kamar yadda ya zo a cikin fatihul bari shafi na 375 to abin da ya jawo rikicewa a wannan fili da kuma jinkiri na samun nasara shine sakkowa da bataliyar maharba su 50 suka yi daga kan dutse inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye su yace duk rigimar da suka ga ana yi kada su sakko to wannan sakkowa tasu ita ce wato ainihin ta juye da nasarar da musulmi suka samu kuma abin ya koma wato ainihin ga musulmi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a cikin Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya bayani cikin juz'i na 6 shafi na 162 riwaya ta zo a cikin Tarikh Khalifa cewa bayan maharba sun sako sai Khalid bin Walid ya biyo ta baya aka saka musulmi a tsakiya wanda wannan yasa musulmi suka rikice har suka kasa tantance tsakanin junansu kowa ya zama yana kai wa dan uwansa hari ta gaba ta baya kuma ana cikin wannan hali ne jita-jita ta yadu a tsakanin musulmi cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi jin wannan jita jita kamar yadda zuwa cikin fatahil bari juz'i na 7 shafi na 361 sai hankalin musulmi ya tashi ibnu hisham ya rawaito da al-imamu tabari a cikin tafsirin sa cewa da jin wannan labari sai wasu suka bazama a guje wasu suka zauna wato suna kuka suna bakin ciki da wannan labari da suka yi wasu kuma daga cikin musulmi suka ci gaba da fafatawa suka ci gaba da tsayawa suka ci gaba da dagewa suka ci gaba da jajircewa suka ci gaba da fito na fito da wato ainihin waɗannan kafirai har ya zuwa lokacin da wato ainihin suka samu cikakken labari cewa abinda ake yaɗawa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shahada ba haka bane yana nan da ransa saboda haka wannan shine da sahabbai suka ji bayan labari ya tabbatar musu cewa abinda ake yadawa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shahada suka tabbata wannan labarin ba gaskiya bane sai ruhi ya dawo musu waɗanda ma suka gudun su ma suka dawo wannan yasa aka ci gaba da fafatawa kuma musulmi suka ci gaba da dagewa suna kai hari samun wannan labari na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yana nan lafiya kamar da musu yazo a cikin sahihu muslim da ibn hisham sai yasa musulmi suka wato sami karfin hali kuma a lokacin da suka ji labarin wannan labarin hankalin kowa ya tashi ashe a lokacin kafirai ne suka mamaye inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake to amma an samu su gwaraza mutum goma sahabbai waɗanda suka dinga kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka harbo sai dai isame su duk harbin da aka sai dai isame su kuma a ciki aka samu ƙwararrun maharba akwai Sa'ad bin Abi Waqqas wanda yazo a cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi haka na Abu Talha al-Ansari shi ma yana daga cikin waɗanda suka tsaya kai da fata suka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen wannan yaki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin bukhari la sautu abi talha fil jaysh ashaddu 'ala al-mushrikeena min fi'ati wato jin karan muryan Abu Talha a filin daga shi yafi tsanani akan kafirai daga a tura musu bataliya guda to sannan akwai wasu sahabbai musamman Amr bin Jamu al-Ansari da Abdullahi walidi Jabir al-Ansari waɗanda waɗannan dattijai ne guda biyu lokacin da shi Amr bin Jamu da shi da ƴaƴansa guda hudu suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ƴaƴan suka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun lallashi babansu saboda ya tsufa gashi gurgu ya zaman sa a gida ya ce lalle sai ya fita yaki shine yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yanzu idan aka kashe ni a wajen wannan yaki zan taka aljanna da wannan gurguwar kafar tawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce masa kwarai da gaske yace to lalle ba abin da zai mai da ni gida dan ƴaƴana suna so su mai da ni suka fita filin daga cikin waɗanda suka shahada akwai shi Amr bin Jamu' al-Ansari da Abdullahi baban Jabir al-Ansari wanda bayan an zo ana binne waɗanda suka shahada Annabi sallallahu alaihi a hada su a rami guda saboda abokai ne a duniya dan su tashi a lahira ma suna abokai ko bayan shekara arba'in lokacin ma'awiya an zo ana haka aka tarar da su suna nan ko wato ainihin jinin jikin su ma bai bushe ba haka na akwai wani sahabi ake kiransa Hamdala bin Amir wanda ake kiransa wanda mala'iku suka yi mawanka gasilul mala'ika wanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi cewa yana ango lokacin da aka kira a fito yakin Uhud yana ango ya fito ya ba amaryar ya zo ya shahada an zo za a ɗaga shi aka ga ruwa a jike a jikinsa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ne suka yi masa wanka domin lokacin da ya fito filin daga ya fito da janaba a jikinsa shine mala'iku suka yi masa wanka sannan akwai yaman baban huzaifatu bin yaman akwai kuma sabit wanda shi sabit din nan wato dattijai ne tsofaffi kwarai da gaske su biyu amma duk da haka su ma suka rarrafo suka tawo filin yaki to shi yaman lokacin da aka kewaye musulmi ta gaba ta baya suka rikice shi musulmi sun dauka daga bangaren kafirai ke sai suka rike shi da sara Huzaifa ya hango shi yana babana ne babana ne kafin ka ce me sun gama da shi sai daga hannu yace Allah kai musu rahama shine daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi diyar sa raƙumi 100 shi kuma ya sadaka da diyar sana akwai wannan sabit din wanda duk suna cikin waɗanda suka yi shahada kamar da sirati ibn Hisham da Imam al-Hakim ya rawaito sa hashi wafaqa az-Zahabi akwai mata daga bangaren musulmi ma da suka bayar da gudunmawa suka fito wannan filin daga akwai irin su ummu ammara nusaiba bint ka'ab almaziniya akwai hamnatu bint jahash al akwai ummu salih waɗannan mata sun kasance suna aikin jinya da ban ruwa da kuma ainihin dafawa mujahidai abinci wanda wannan ya nuna idan an buƙaci mata a wani ɓangare na ayyuka na musulunci ko na ayyuka za su iya bada gudunmawa inda ya dace da su ko bai saba ka'ida ta addinin musulunci ba daga baya musulmi suka fara janyewa lokacin da abubuwa suka yi tsanani sai musulmi suka fara janyewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni cewa su janye su je su hau kan dutse to a wajen janyewan nan, nan ma an yi dauki ba daɗi. domin da kafirai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a tsakiyar sahabbai suna kare shi sai suka sake yin dauki suka kawo hari ga baki ɗayansu su amma sahabbai suka tura su baya an ce a ranar sa'ad bin abi waqas duk wanda ya taho da kibiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zubar da ita a gabansa ku tara mu a gabansa dauka yake yana harbawa har dai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka hau kan wannan dutse to daidai ana kokarin hawa kan wannan dutse ne sai ga Ubay bin Khalaf al-Jumahi wannan mutum ya dade yana kirari yana zuga kansa yana cewa shi ba wanda zai kashe a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi ya hango shi sai annabi ya ce ku ba ku buɗa mun ku kyale ni da shi wannan dama ya dade yana zuga kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi mashi a hannun wani sahabi mutumin ya taho da gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa ya zubo da shi wanda an ce wannan mutum shine mutum ɗaya tak da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya taba kashewa a duniya qalbi baka mutakailan an في الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أترى